Iisus ne-a făcut un popor sfânt regesc, preoți pentru Domnul cel puternic și sfânt. Preoții tăi să se îmbrace în dreptate și credincioșii tăi să tresalte de bucurie, de dragul slujitorului tău David, nu-ți întoarce fața de la unsul tău,